2000 urte bukaeran, ipajaldean doidoi sortzeko eta realitateari buruzko irakurketa batzuk partekatzeko denbora ukan zuten hiru antolakundea ipatu nahiko nituzke. Horietaz mintzatuko niz gaurkoan. GKS e edo gazte koordinadora sozialistaz, gazte problematika tratatzen duena, itaiaz emazte langileen problematika lantzen duena, eta ia edo ikaslea bertzaleak, ikasle eta hezkuntza problematikan zentratua dena denak mugimendu sozialistaren bajene kokatzen dira eta bakotsa bere ahlotik lanean hasia da. Hala ere, oinahi komun batzuk partekatzen dira. Kapitalismoaren gaindipena ezkoa dela libro izaiteko. Uste dut oinahi horiekin denak ados izaiten girela. Baina nohentzat, baldintzak sortu behar dira. Mugimenduak, gaur egungo egoera teorikoki analizatzeko nahikeria erakusten du. Baina helburua ez da hortan gelitzea baizik eta egealitate hau gainditzeko praktika batzuk garatzea. Antolakunde horiek kritika teorizista egiten zaie hainitzetan, baina pentsatzen dut mugimenduak lekuen arabera alduena egiten duela. Egoaldean adibidez leku batzuetan gaitasun gehiago antolatu direnez, praktika interesgarriak abiatuak dira. Kantina sozialak, hainbat espazio eta etxe bizitzen okupazio politikoak, eta abar. Behiki sortu dira ere, publikoki edatu diren ideiak ez dira ohikoak. Aspaldian entzuten ez ginituen hitzak eta terminologiak erabiliak dira, batzuetan kompleksuak eta ulertzeko ez egesak. Segur lehen impresioa bitxia izaiten aldela, eta batzutan ujuntzen alduela. Elite intelektual baten delir bat dela, pentsatzen alko ginuke. Alta, antolakunde horien sedea, sektarioa izaitetik ujun, formatzeko eta antolatzeko posibilitatea eskaintzea da. Norbere jakintza kulturala onditzea eta interes individualak asetzea ez da helburua. Bai teoria eta bai praktika, interes kolektibo batzuendako garatuak dira. Gure eskemak, galdezketatzea ez da beti goxo, ajotasuna ere baztertzea galde egiten du. Astapenean, diskurtsoa ajotzak direla senditzea, normala da, baina ulertu behar duguna, egiazki ahotza dena eredu kapitalista dela.